emisija ide, jel da je uživo, mi se emitujemo svakako i kod Meleka, sve ide uživo. Soba potvjernika, čeneta, ne demokratijom, nego putem Kur'ana i Resulovu, sallallahu alaihi ve sellem, sunetu. Ima ovdje još pomaka, možda, evo da ih ne dovodim, evo tebe ću pitati. Šta si ti osjetio kad si došao ovdje? Ovo je jedan jedna zajednica, bratska zajednica, ovdje nema obajanog zakinu kolao među balijama. Zezako. I Ovo je dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici, jer ovdje se nikakve, koji ne možete čuti sa novotosti. не да съм съсунец или Посетете нас www.palta.com Soba put, uvijen soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. Apollo is سعدا وعطر روضنا رندا وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا كذا kada piše munafike kaže u ما ajetu وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Kaže kada ustaju da klanjaju, lijeno ustanu, teško im. يشدو بلحن صادق أندى رشيف الحب أسقانا Znači ipak klanja, a iz lenosti. Tromo i on muškom te višika. I njega nećemo opravdati. A ovaj što neće nikako i on ne klanja iz lenosti. On drinjao nikako ne ustaje u 11. Kava, so, pivo, marenda, jel da? On nikako neće. E on je dobar. A ovaj nije. Jer ovaj ima u srcu, ovaj drugi u srcu ima, nije, to nije već sanjao da klanja. Soba potvjernika. الدنيا إذا كنا له نحيا عظيم حبه فينا يبلغنا ذرى العليا نعيم هذه الدنيا إذا كنا له نحيا عظيم حبه فينا يبلغنا ذرى العليا Ali zaista, od dragosti što ste večeras sa nama ovde i od ljepote ove atmosfere ovde i od ljepote gledanja plodove vaše dali, vašeg truda ovde, zaista čovjek možda ne bi stao da govorim do sabaha. Ono što osjećam, nek stoji između mene i Allaha, a Allaha molim da naša i vaša srca zbliži, pa da se volimo tako, da budemo braća. Da budemo braća onako kako Allah hoće da budemo braća. Jer ne možemo biti braća nazor. Tako? Ne možemo se voliti na zor. Soba potvjernika. دين الله يحملنا بفلك الأمن يحدوها بفلك الأمن يحدوها بقرآن تدارسنا تربينا على معنى فكان لنا Zbog svoje nepravde, to je širka, su najgori narod. I zar da kod njih mi tražimo pravdu? Zar da traži Ebu Bekr kod Ebu Džehla pravdu. Kako možeš i pomisliti da će ti Milorad Dodik tak kilu hljeba da ima? Kako smiješ pomisliti? Kako sa njim smiješ i pomisli da sa njim ti izgrađuješ šerijat? A Allah za njih kaže, oni se neće prestati boriti protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli.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 Zahvaljujem Allahu Tebarake Otala koji nas, koji nas je počastio da već raz gledamo ponovo svježa i nova lica u njegovoj vjeri. To je sa nama, bolje rečeno. Zaista, nema Allahovog roba na svijetu koji je i ole voli da se Allahu robuje, kome nije drago kad neko padne njemu na seždu. Ne znam kakav grijeh da si uradio. Ne znam da si koliko ubistava napravio. Ne znam šta da si uradio. Allah te barek i otala će sve oprostiti. Ukoliko se pokaješ za ono što si uradio. Gledajte kako je jeftin kako je jeftina te oba u islamu. Ako vam kažu da se dženet kupuje parama, lažu u braću. Ne može. Ako vam kažu da se te oba kupuje parama i kajanje i brisanje grijeca, parama, greha, parama, opet lažu. Nigdje Allah nije objavio uplatite toliko, toliko će vam se oprostiti. Jer bi naš gospodar u ovom slučaju bio nepravedan, a to Allahom ne priliči. Nepravedni su oni koji na ovaj način žele ljude da uvedu Allahovu vjeru misleći da je oprost vezan usko za dinar i dirhem. Nije, braćo. Nije tako. Allah te barak vitala nudi cijelom čovečanstvu. Zato islam poslan nije samo islamskoj zajednici, meni ili tebi, nego cijelom čovečanstvu. I svima Allah te barak vitala nudi taj oprost ali ne traži nigdje postredništvo, niti je naredio, niti je preporučio, nego naprotiv zabranjeno bilo kakav vid postredništva između njega i njegovi robova. Zar ovo nije počast? Zar te Allah nije počastio da mu se direktno obraćaš? Pa ti to ne odgovara, pa ti treba neko drugi, jel? Treba ti neko ko je navodno bolji od tebe kod Allaha, jel? Jel? pa da njega moliš da on moli Allah tebi za oprost. Ovo rade samo mušrici. Zbog čega? Zato što oni znaju kakvi su. A im treba neko. Da tako? Kao, idi kaže ti direktor, ovo ne poredimo sa ovim, ali ti si bolji sa njim, ja sam pesim, ja sam bandit, mene on neće primiti. Probaj ti sred. Tako i oni. Zato jesu mušrici. Jer im treba neko do Allaha pa više nemaju ni živi, imaju nešto malo, pa sebi napravi ekipa, jer on šuti, kipu neće red, biti vam go jedna, što ćeš mene moliti, ja ni znam govorit, ni znam čitat, ni pisat, ni razumijem, šta, meni se obraćaš. Ovo je to skriveno njihovo, njihovo obraćanje. Zato zahvaljujemo Allahu Tebareke Otala, koji zaista uključuje na pravi put koga on hoće ovi momci koji su sa nama ovdje večeras prvi put, ja sam s nekima razgovarao, vi, ti si iz Teslića, jel ne? Jesam. Iz Teslića. Neće vam smetat ako neki uvod derca volio bi ovako, ko braća, jel tako, prvi put se vidimo. Pa jednostavno da, evo da vas ja pitam, ovoliko je Belaja na ovoj skupine, jel tako, vi to gledate, pratite. Ne voli nas federalna televizija, ne voli nas islamska zajednica, ne voli nas Srbija, ne voli nas Grčka, ne voli nas Amerika, tako? ne voli nas i naša braća, nažalost, sa bradama do pupka. Ne voli nas, ne voli nas, ne voli nas. I naprotiv, svi gledaju da svojim govorom ukažu na nas kako smo mi teroristi, je tako? A eto vidiš, vi ste noćas prvi put ovde, pa vas ja pitam, Evo, ja sam izad, kako je tebi ime? Nermin. Nermin. Allah te nagradi. Šta te je dovelo ovdje? Da te bilo strašnje ga? Kako se ti zoveš? Sale. Sale? Kao ime jednog vjerovjesnika. Suhala. Šta je tebe dovelo ovdje? Jel te, jesi li imao kakvog straha od nas? Jesi kako to da tebe nije bilo strah da ovdje nema sipe, da nema helikoptera, NATO aviona? Jel bilo toga straha? Evo, ima ovdje još pomaka, možda, evo da i ne dovodim, evo tebe ću pitati. Šta si ti osjetio kad si došao ovdje? Ovo je jedan, jedna zajednica, bratska zajednica, ovdje nema obajanu zakinu <laughs> kovao među balijama. Za zakon. <laughs> A ja, ja znam to. Vidite. Ovdje se ljudi boja Allaha, iskreno. Mišala, mišala. Išla, molim Allah da budemo ti. Zato što zato što, braćo moja, znate li vi da ste vi garant onoga što Allah te barke u tala kaže u Koranu, da će on ako ne budu oni sa bradama do ovde pozivali i radili za Allahu vjeru, da će Allah dovesti nove bez brada pa će oni pustiti brade. Oni će pomoći Allahu vjeru. Vi to možda, možda vama to sad što ja govorim nije nijasno, nije ni bitno. Allah upući, ne moram ja pojašnjavati. Vas je Allah uputio pa ste vi došli ovde. Jer Allah neće uputi tebe da ideš u diskoteku, tako? To nije od Allah uputa. Je tako? Nije te Allah uputio da kradeš. Allah te uputio pa si došao, čuo si ima ovde nekakva. Nas inače, inače ovo vole zvat Golubarnicima šupama, rugaju nam se. A nama je robovat Allah, pa makar bili u crkvi, jel da? Kad moraš nekad. Po šatorom, šta ima veze? Jel da? Vidli ste, mi nemamo ovdje monaru. Nemamo onu veliku kutiju. Slansku kartu. 100, 200, 300. Ne. Nama je briga da ljudi robuju Allahu, a ne da plaćaju Allahovim robovima. Kako će učit Allahove robove da mu ne robuju? Ne, nama je briga i mi volimo da ljudi robuju Allahu. Ko što nam je briga da ljudi ne budu ne, u nevjerstvu. Mi volimo da svi, i molimo Allah da to bude, da svi ljudi, čitavo čovječanstvo robuje Allahu. Zato što mi volimo svog gospodara, a on voli da se njemu robuje. Pa ste vi ovim momcima koji su prošli ogromna iskušenja, a niste ni svjesni vi koji ste noćas prvi put ovdje, Da ovi momci tek sad im ima raste. Tek sad oni gledaju Allahovo svjetlo. Tek sad osjećaju ljepotu i blizinu meleka i ibadeta i one dave koji su trpili sve ove godine. Sad gledaju plodove. Nekog, će, nekog su oni pozivali ovdje danima, godinama. Ne odaziva se. Pošalj Allah s druge strane. Ne upućuješ ti samire, ja upućujem. Ali ustani i pozovi. Ibrahim Ali Selam u popustinje poziva. Kako neću umeš? Tako, to nije tvoj posao. Jel pa, pa vam mi, kao vaša vraća, želimo sve ono što želimo i sami sebi. Želimo vam svako dobro i ovog i onog svijeta. I molimo Allah da nam ovo ne bude zadnje družine. Amen da vas sala zajedno sa nama učvrsti na ovom putu, da budete čvrsti, pravi muslimani, muđahidi, da budete oni koji kad sutra odu u Teslić neće strahovati da kažu ja nisam, jesam, ja sam musliman. I sad ćeš vidjeti vlahu jedan kako ja za ovu glavu gubim. Je tako? Zato što je, što si radi ovoga stvoren. Ne da budeš Kukavica. I pogledajte, kad samo jedan Allahov rob iskreni ustane, je tako? Imao nemo ništa, samo ako je Allahov rob, svi se dignu. Zbog čega? Zato što oni znaju čiji je on rob. Pa da im je da ima što više, kako bi Allaha savladali. Zato je strah. Znaju da je istina tam. Ako on digne ruke, gotovi su. Ako on kaže tekvi, gotovi su. Jer on veliča Allaha, nije zastavu, ni partiju, ni zajednicu. Zato svi ustanu kad se samo jedan pojavi iskren. Slomi ga, ubi ga, ovako su radili i vašem kao i našem i poslaniku svi svjetova Muhammedu sallallahu alaihi sallam. I on je bio sam, on je Ebu Bekr, radijela on, kažu moramo ga ubiti. On nam je prednja. Poslanik sallallahu alaihi sallam i para shaba su bili prednja šitavoj zemajskoj kugli kažu treba ga ubiti. Gledajte, stvorenje koje je imalo najbolji ahlak i moral. Allahu poslani sallahu naš poslani koji ih je trpio. Saburo i samo Allah radi. Nije on njih vređao kao što oni kažu. U smislu da ih je psovao, ne. Za njih je bilo vređanje kad im kažeš da su na batilu. A, on cijepa ovu, Oni kažu da ne smije se čestitati nevjernički praznik. Ne kažemo to mi ubleho jedna. To Allah kaže. Inna dina inda Allah islam. Kod Allaha je jedino prava vjera. Koja? Islam. Nema drugi. Nema drugi. Svi to znamo, jel da? Ali ovo, da se, ovo se mora pokazati. Mora se pokazati i dokazat. I boriti za ovo, živjet za ovo, raditi za ovo i umret na ovom da je kod Allaha jedino prava vjera islam, jer ćeš za ovo polagat račun na sudnjem danu. Za ovo ćeš polagat račun na sudnjem danu. A svi ćemo pomreti. Sve jedan od nas. Pa molim Allaha te bareke u tala da spoji naše i vaša srca. Amin. I srca svih muslimana. Amin. Allaha molim da spoji srca svih muslimana. Amin. Da stanu samo pod jednu zastavu. La ilaha ilaha Muhammedu Rasulullah. Amin. Tako mi Allaha za 26 sata tresla bi se zemlja, a ne kantoni federacija, zemlja čitava. Da Allahovi robovi ustanu, to jest muslimani, da dođu pameti. Da muslimani prestanu tražiti pravdu kod zulumčara. Ko su najveći nepravednici na zemlji? Ko najviše čini nepravde zuluma? Nevjernici. Kršćani i židovi. Zbog svoje nepravde, to je širka, su najgori narod. I zar da kod njih mi tražimo pravdu? Zar da traži Ebu Bekr kod Ebu Džehla pravdu? Zar neko smije, ma kako možeš i pomisliti da će ti Milorad Dodik da kilu hljeba da imaš? Kako smiješ pomisliti? Kako sa njim smiješ i pomisli da sa njim ti izgrađuješ šerijat? A Allah za njih kaže, Oni se neće prestati boriti protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli. Ne valja njemu ni muslimar koji ima bradu, ni koji nema bradu. Ma njega ne zanima što Muhammed ne klanja, samo je Muhammed za koljiga. Pa kad 92. godine one narode, bošnjake ove odavde, koji su ih toliko voljeli, među njima sam bio i ja, Toliko smo im se približili, pa im kao takvi nismo valjali. A bili smo ortodoksni komunisti. Mi smo bili najpribrženiji drugu Titu i komunističkoj partiji, jel tako vrđa? I opet im nismo valjali. Jer nismo htjeli da se nazivamo Dragani, Pere, Izovke. Ostali smo kakvi takvi izred. Mohamed Ismet, ha veze sa islamom nema. I opet takvog kao takvog srpsko-četnička armada na čelu sa Amerikom i židovima, francuzima, britancima, amerikancima, njemcima, talijanima, svima, su se digli samo sa satari muslimane. Za njih su oni muslimani. Zašto su udarili? A, kao, a takvi bili? Zato što nisu završili posu, zato što Allah govori istinu. Sve dok ne budete ko oni, dok krstinu ne objesiš, ovdje on neće stati. Pa mu ne daj tu priliku. Ne daje mu, jer je vrijeme da i muslimani jednom za sva vremena pokažu šta je ponos. Samo jedna žrtva Allah radi kad padne, pašće još milion. Samo jedna. Ali moramo znat da je naš život nije jeftin. Moramo im pokazati da naše glave, naši obrazi, naše majke, naše sestre, naše zemlje Nisu jeftine. I da se ne može igrat tako kako ko hoće. Nije ovo više 92. Nije ovo više ni zemlja djedova, pradjedova. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, Ovo više nije šala. Nama ne treba oružje i nemamo ga svakako. Nama ne trebaju rakete. Šta će nam? Allah će nam sve dat. Allah će nam poslat svoju vojsku. On je kadar da i utare sve u zemlju. On je kadar da im pokaže da njihovi na stotine i milijone tona i bombi atomski koje su uperene samo prema nama muslimanima, Allah je kada da im to sve uništi. I možda baš u tome se krije ovo naše nemanje. Jer sa nama je Allah i onda nam ne mogu ništa. A ponos pripada kome? Allahu. Njegovom poslaniku i kome još? I vjernicima. Vjernicima i vjernicima. Zato pomoć svaka, makar se mi noćas ili makar se više nikad ne vidjeli, nije bitno. Nije bitno. Vaš dolazak ili nedolazak nama neće ništa promijeniti. Mi svakako idemo dalje. Nadam se da me razumijete šta govorim. Ovi koji su sa nama prvi put. Mi svakako idemo dalje. Ali je drago, i ovo je možda najbolji pokazatelj, da nam je drago da smo zajedno. Da su muslimani zajedno, ali ne u kafanama, ne u diskotekama, ne u parlamentu, ne kraj kaburova, ne kod Ajvaz dede, ne kod ovo, kod onog, ne, ne, ne. Kod la ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Tu da smo zajedno. Vahtesimu bi habli lahi džamija, o la te farraku. Svi se uzvišeni, kaže, čvrsto, Allahova užeta držite. Ali Allahovog užeta. Nemojte tražiti štrikove, konopce. Nemojte džaba ples nekakve nove mreže. Nekakvu novu užad, pa da hoćete da priklon. Ne, ne, ne, sve će otpast. Allahova užeta se držite. Olajte faraku i nemojte se razjedinjavati. Nije rečeno pletite novo uže, nego kad uhvatite, nemojte ga puštati. Drži ga dobro. Drži dobro. A Allah je taj koji upućuje na puteve spasa, koji će ti omiliti ibadet, tvoj namaz, tvoj post, tvoj zekat, tvoje druženje sa vraćom. Da doživiš ta islam. Da budeš Allahov rob, to je islam. Ničiji više, samo njegov. I da mu robuješ. Kada paneš na srždu, da svaka pora u tebi i na tebi, da sve bude počinjeno samo Allahu te bareke o tala. Jer smo zato stvoreni. Samo nas za, zato Allah stvorio. Ništa drugo. Ovaj moj uvod, kako sam rekao, kratak, bi dug, jel ne? Al hajde. Allah molim da, da nas učmošti na put uzizanja njegove riječi. Ali zaista, od dragosti što ste večera sa nama ovde i od ljepote ove atmosfere ovde i od ljepote gledanja plodove vaše dave, vašeg truda ovde, Zaista čovjek, možda ne bi stao da govorim do sabaha. Ono što osjećam, nek stoji između mene i Allaha, a Allah molim da naša i vaša srca zbliži, pa da se volimo, tako? Da budemo braća. Da budemo braća onako kako Allah hoće da budemo braća. Jer ne možemo biti braća na zor. Tako? Ne možemo se voliti nazor. Mene i tebe, tvoje moje srce, samo din spaja. Samo islam. A kad je islam, a to znamo svi, kakav islam? Allahov. El jevme kmentu lekum dinekum, razmentu alaikum ni'mati, voreditu lekum u islam edina. Danas sam vjeru vašu savršio i blagodat prema vama potporio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Ali Allah je zadovoljan samo onim što je on objavio, kakav islam. A ne moj tvoj, nani, djedom, ovog je, ne, ne, ne. Allahov islam. E kad ovo zajedno uzmemo, onda će Allah moje i tvoje srce spojiti. Pa ćemo se voliti, tako? Ko što se volimo, jel ne? <laughs> jel ne? I to je, to je ta ljubav koju samo Allah te barek od Ala spušta na srca svojih robova. I ta ljubav se ne može kupiti za ovo. Nema je, braće. Nema ti para. Sve su ljubave radi interesa propale. Sva su znanja radi interesa propala. Sve su dave radi interesa propale i propašće. Jer Allahov rob u svakom radu za islam mora da traži samo njegovo zadovoljstvo. I pod okriljem njegovog zadovoljstva on će sastaviti svoje robove. I neće ovoj dali naštiti nikakva služba koji ne možete čuti sa novotarskim, nego samo sa sunnicom ili barijom. Posjetite nas www.paltak.com Soba put u Soba put Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak zakon hej. Tako, kada budemo tražili da on bude nama zadovoljan. On će nas tu ujediniti. A kada budemo tražili, htjeli da sa nama bude zadovoljna Evropska unija, Francuska, Obama, Amerika, Kina, Japan, kakvi smo mi muslimani? Kakav si ti musliman ako hoćeš da budeš musliman u ime nevjernika? Kakav si ti, jedan si ti musliman? Čiji si ti rob? Ti nisi Allahov rob. Nije te Allah obavezao da budeš Njegov rob u ime Japana, kako traži Japanac od tebe. Ili Kinez ili Francuz. Nego Allah traži da budeš njegov rob i poslo ti poslanika, sallallahu sallam. Ovako morate radit, drug će nikako. Tek tada ću vama biti zadovoljan. Onako kako kaže Mohamed, sallallahu sallam, a ne Obama, ne Francuska, ne Kina, ne Islamska zajednica, ne Federalna, ne Milorad Odik, kako je Rasul ali salatu wasalam, zato sam vam ga i poslao. Da vi se ne sveđate oko toga. Samo jedan poslani i nema više. Ne daj Bože da su dva, samo jedan. Kao što je jedan Bog. Zato vam ga šaljem. Da se džaba ne raspravljate. Da, da se ne cijepate. Da ne lutate, jel da? Evo vam poslanik. I on je milost da se vi složite. Je li ovo jednostavno, braće? Ovo ti jednostavno, ko papir? Ko dan i noć? Evo vam poslanik, vama erselnake, illa rahmet illa min. A njega smo poslali samo ništa osim kao milost svjetovna. Eto vam milost, a uzvišeni kaže i sjetite se, šta? Kad ste bili razjedinjeni, pa je Allah složio vaša srca. Oko čega? Oko svoje milosti, je li tako? A šta je njegova milost? Muhammed sallallahu alaihi sallam. Pa kad krenemo ka poslaniku alaihi sallatu sallam u stvari prema Allahu, Allah će spojiti naša srca. To je džemat. To je tako mi ono da čuje ruci moja duša, to je džemat. Ali kada krenemo prema poslaniku alaihi sallatu sallam, onda ćemo se voliti. Onda će ti biti žao kad se noćas rastanemo. Rećeš, poželio sam brata ko što sam i ja poželio. Jedva čekam da ga vidim. To je znak da je već ljubav dobila svoju dimenziju. A ako bi ti ja uslovio da se vidimo sa 100-200 eura, neš ti mene više ni poželj da me vidiš. Poželj ćeš da me ne vidiš. Tad ću, nemoj mi ga pridoći. I onako je recesija, ko će mu da, platiti? Ja mu platim, veću. Zato se ova ljubav, braćo moja, zarađuje slijedjenjem poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Neko će reći, pa kako ću ja naći poslanika? Kreni ti Allahu. Ko što je Allah vas uputio da noćas dođete ovde. Mi vama, jel da ovde možemo sad govoriti o sufizmu, o šijama, rafidijama, makšibendijama, kaderijama, havariđima, murđijama, muhtezilama, keramijama, ismailijama, ahmedijama. Vi bi gledali, jel da, možemo vam lagat noćas. Ma tako? Nemamo potrebe. Nic smijemo nego vam nudimo ono što ima Rasul Ali Sratu Veselam. I mi se ovdje nismo i ne okupljamo se oko ovoga ili onoga imena, oko ove ili one partije. Nismo mi demokratska partija pa da vidimo šta nam bolje odgovara, koja je opcija za nas najbolja. Ne, za nas je Islam kraj i početak. Nema više. Sve što ti treba nudi Islam. Sve što hoćeš ima u Islamu. U kojoj? Allahovoj vjeri. Jer on je nas stvorio, tako? Kako onda možeš ti misliti da je za tebe nešto bolje, a Allah te stvorio i on ti kaže ovo je za tebe. Što, što, se, što se patiš bez uze? Što se mučiš? Allah kaže, ne objavljujemo ti Kur'an da se mučiš. A ljudima Kur'an muka. Kaže, ne mogu ja to. Jel da? Allah kada opisuje munafike, kaže u jednom ajetu, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Kaže, kada ustaju da klanjaju, lijeno ustanu, teško im. Jel da? Allah i opisuje, kada ustanu da klanjaju, znači da ovde salat, da obavljaju namaz. Je tako? Nije ibadet, nego namaz. I namaz je ibadet, ali ovde baš prevod je kada ustanu, znači ustanu da obave namaz, lijeno to obavljaju. Danas kažu, kaže on, ne klanja iz ljenosti. Pa evo ovaj klanja iz lenosti. Pa fasovo. A ovaj ne klanja nikako iz lenosti. Čuj sad ovo. Kako se to igre? Ovaj klanja iz lenosti. Znači ipak klanja, a iz lenosti. Tromo i ovaj mrškom te reši kao. I njega rešemo opravda. O, jest. A ovaj što neće nikako, i on ne klanja iz lenosti. On drinjao nikako ne ustaje u 11. Kava, sok, pivo, marenda, jele. On nikako neće. Evo on je dobar ovaj nije. Jer ovaj ima u srcu, ovaj drugi u srcu ima, nije, to nije već sanjamo da klanja. Zato, braćo moja, ljubav prema Allahu Tebare Kevotala će zasigurno spojiti naša srca. Ni prema čemu drugome. Pogledajte, kome god da krenete, gdje, na koja god da vrata pokucate, samo vrata Allahove milosti ostaće uvijek otvorena. Do sudnjega dana, to jest do početka sudnjega dana, je tako? Allah, Tebare Kevotala, ostavio vrata otvorena za, za kajanje, za te obu. Pa poziva ovo robovi moji. Ja i badi. Eladine esrafu. U arapskom jeziku ovo znači, ja će, kad učeni kaže, o raboj moji, koji ste se eladine esrafu prema sebi ogrešili. Znate šta ovo eladine esrafu znači u arapskom? Koji ste toliko preušli svaku mjeru u Toliko ste se nagrešili. Eladine esrafu, pozvišni pa kaže, Ne gubite nadu Allahom milost. Vi koji ste toliko griješni, ne gubite nadu Allahom milost. Zaista ćete naći da Allah prašta i da je milosti. I nema bolje i slađeg ibadeta ili jednog od ibadeta da je slađi robo Allahom kada zamoli Allah da mu oprosti, a onda u momentu osjeti u njegovom srcu, spao mu onaj teret što je bio ko nož zabijen u njegovo srce. Onaj teret što nije mogla sloniti žena, što nije mogla skloniti pjevačica, što nije mogla skloniti muzika, što nije mogla skloniti diskoteka, što nisu mogli skloniti euri, auta, mora, plaže, ljetovanja, hoteli, ništa nije moglo skloniti u tegovu. Kad si digo ruke, odjednom, Allahu akvar, to je to. Kako i neće kad te Allah stvorio? Walazine jahidu fina lanahdiyanahum subulana. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putem koji nama vode put. Je tako? Pa ja vama noćas mogu pričati bajke, lagati, kako sam napomenuo malo prije, neke od sekti u islamu. Vama je obaveza da prepoznate da li ja večeras vama ovdje lažim ili ne lažim. Fa'lam ennehu la ilaha ila la. Znaj, nema Boga osim Allaha. Obaveza ti je da naučiš, da vidiš Da li ja govorim tebi istinu ili ne govorim? Jer ja mogu lagati. Ja mogu biti vješt retoričar. Slatko rječivo govor. Da zapijevam jednu, jel de? A možda ćemo i zapijevat na kraju. Jel de? Našu jednu. Možda uzeli kasir. Kasir. jel? Mogu. Ali vi bi sigurno za jedno izvjesno vrijeme prepoznali ukoliko bi vi bili iskreni, prepoznali da ja lažim. Je tako? Ne sigurno, nego sto posto. Jer pazite, zapamtite ovo dobro. Ne može se krivotvoriti Allahova vjera. Ne može. To je rad sa Allahom. Ne može se podvaljivati nešto pod Allahom i to se, e, to se prikazivati kao Allahova vjera. To nikad nikom braću nije uspjelo. To nije uspjelo većim mozgovima od ovih današnjice. Mozgova. Nikad nikom nije uspjelo. Pokušavali su mnogi. Proglašavali sebe poslanicima. Donosili sihir baze. Proglašavali sebe bogovima. Lagali, muljali, petljali, vještačili. Nikom nije, ni će ikad ikom uspjeti. Zato što Allah te bareke u ta'ala garantuje da će čuvati Kur'an. Gdje je nad njim? Oni mogu spaliti Kur'an. Ko što čujem neki u Sarajevu hoće, stvari to je patka, treniraju se sabura sa nama. Jel da? Samo i pamtite. Allah vam dao svako dobro. Vi pamtite Allahove, ajte na pamet. A to što oni zapale koju strancu, list i ovo ono, polako, polako. Kako bi naše nane rekle, tiha bregove valje. Došli su na taj stepen. Da toliko nas mrze da moraju Ne mogu više. Šta misliš? Kad to rade sa listovima hartije, šta bi s tebe uradili? Jel? da? Jer Vjerovatno će to biti neki umobolan. Kad god od njih neko nešto radi, ne, uradi, on je malo psijički rasterećen. Jel? Molim Allah, pa te i takve i te što ga brani, da i sve rastereti ti briga. Pa da im uzme pamet da se sa njihovim mozgovima njihova djeca igraju. Allah molim da im djecu uputi, da im sva djeca budu muđahidi. Molim Allah da im djeca sva budu muđahidi. Da se oni probude djete ujutru klanja u bijeloj kući. Amin. To bi im bilo gore negde im sve stranimo sa zemljom. Ej, ne možemo svakako. Nemamo čime. <laughs> Zato, ja sam včera planirao da održim ders, ali eto, ovako se desilo, Ko sam malo prije rekao da ću prekin, pa ja opet nastavio. Pa onda možda bolje da ovako i završimo uz Allahovu pomoć. Jer mislim da bi dovoljno bilo. Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže da će omladina pomoć u vjeru. Ja neću ni ove stare Ukazao sam na Amira, pa na Samira, pa... Jer oni su... Po... Pa nisam rekao da si izdajnik, nemoj da me protekli. Ne, pa. ne, dakle, u djeda je ubrao. <laughs> Nego zaista, zaista je ovaj... Svi su oni ponijeli taj dobar dio tereta sa sobom. I zasigurno svakog od vas će primiti kao svog brata. I u to budite sigurni. U to budite sigurni. Prije svega, na objašnjavanju propisa šerijata, ukoliko neko nešto ne zna, a s druge pak strane, svima je nama cilj i vidit ćete da svaki od ove braće ovdje grabi da zaradi nagradu kod Allaha. Da ima. Jer čim darneš pare, nema više nagrade. Ti si zabio nagrad. <laughs> Tako? Zato oni nama kažu, ni zašto ne ište pare. A s druge strane, lažuka je brada 700 maraka. Sam se lažem. Pa dobro, vaše hođe briju za pare. On se briju za pare. A mi ne pušta, ođe se nama. Predavajuća dužina je on. Jest. Sva bi Bosna bila da je to tako. Vidjela bi ti naši bosančiri sad. Ne bi mogao prepoznat. He, da je to tako. Naprotiv, naprotiv, braćo moja, ova vjera se živi, ona, se, ona nije samo puko izgovaranje jezikom, Ova vjera nije samo da kažeš la ilaha ila la Muhammed Rasulullah i da onda radiš šta god ti volja. Ko vam to kaže? Nije u pravu. Ova vjera nije puko teoretisanje. Niti je ova vjera došla da ti njimu privatiš, da je poneseš i da ti onda izgubiš se. I kažeš kakva je ovo vjera, svi je napadaju, svi je udaraju. Evo, nemamo solitera, nemamo semafora veliki, nema. Evo, neće imat ni oni, oni će to život raditi. Je po, od, je opet ne živimo, tako? sa ovom vjerom, koja će sigurno, u to nema nimalo sumnje pokazat, da je ovo jedina ispravna vjera. Jer samo musliman, samo musliman daje, to je jedini, jedina osoba Allaho stvorenje koje daje sve za Allaha, za njegovu vjeru. Zato samo u islamu imate stepen ljudi koji se zovu kako? Šehidi. Svjedoci na zemlji. Svjedoci za la ilaha ila la Muhammed Rasulullah. Pa teško nama ako ovi svjedoci budu protiv nas svjedočili. Teško nama, teško nama. Ako kažu ja svjedočim gospodar, šehid ulazi kaže onaj me ubije ti si me Obama ubio, ti si naredio Guantanamo, ti si bacio 16 tona ovde bombu, pa vam nešto svaka druga bomba promaši, pogodi civile, jel da? Da Bog da se i njima vratilo. Allah te barek od tala molim da pomogne svoj vjer. Allah molim da uzdigne islam i muslimane. Allah te barek od tala molim da nas učusti na putu uzdizanja njegove riječi da ovu braću koja su včera sa nama ovde, da i zajedno sa nama, sa šehidima i sa iskrenim poslanicima sastavio džennetu, njihove porodice, da im podari bereketa u njihovom daljem radu za Allahovu vjeru. Da budu oni koji neće žaliti truda da bi se Allahova riječ uzizala na zemlju. Da budu oni i da budemo i mi zajedno sa njima koji se neće ničeg prekora bojati. Amin. Da budemo od oni koji se neće bojati nikoga osim Allaha te bareke od tala. Da budemo od oni čija će Allah srca skupiti i sjediniti oko la ilaha ila la. Da budemo od oni koji će triumfovati sa Allahovom zastavom na ovoj zemlji. Kojima neće moći niko ništa. Da se ne bojimo nikog osim njega te bareke od tala. Da nam podari ponos ponosnih muslimana. Da nam podari islam koji će nas uzdignuti. A da ponizi preko nas i njegove riječi kufr nevjernike. Allah te barake od tala molim da uništi sve smutljivce. Sve one spletkaroše koji na bilo koji način žele da prikažu Allahu vjeru onakvom kakvom ona nije. Allah te barake od tala molim da mi budemo oni zajedno sa svim muslimanima na čitavoj zemaljskoj kugli koji će pokazati svim onima koji laju i blebeću bezuze da la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah ne može ništa i niko uništiti. Allah molim da nam greje oprosti i naše sramote pokri. Allah molim da nam greje oprosti i naše sramote pokri. Rekao ovo Allah molim da oprosti imen imama. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanike Allahuma i bihamdik. Ašadu en la ilan te stakurke u etu molim. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Hoćem biti kasida ili da ga gasi. Pa evo neću, ja sam vam obećao da ćemo zapivati jednu kasidu. Emisija ide za Emisija ide, jel da je uživo. Mi se emitujemo svakako i kod Meleka, sve ide uživo. Ja ću zajedno sama opivati jednu kasidu. Kažem, zajedno sama neću ovu goraba, zato što velika većina vas možda i ne zna, jel da? Ali ima jedna koju znamo, svi sigurno, a ona se u stvari, ja ću biti kao dirigent, a vi idete za mnom ponavljate. Tako da, ako primijetim da se neko izlači, mogao bi da bude od onih koji se ne izlači. <laughs> Udar ja mog srca, udar ja u mog srca, jedna riječ imam kuca, la ilaha. Niko saznao nije, niko saznao. nagradio svakim dobrom. Amin, Ja ću iskoristiti priliku, ja su nekad sve iskoristavam Ne bi nećete ništa iskoristiti zli. Pa ako ima neko od ovih koji su noća sa nama ovde, da nam nešto kaže, da slobodno ispravi, doda, oduzme, nešto što osjećaju oni, ako neko osjeća od vas potrebu, bujno. Ja osjećam se dobro. <laughs> Jezakaj, Allah te nagradio. Ako imate nešto da bi volili reći od sebe onako, slobodno bujru. Ako ima neko, neko pitanje. E, za pitanja nemojte. Nadam se sad da će da biti više i tako. Jezakaj, Allah vas je gradio. Svaki. Amin. Salavat vjernika. فدعوني في وجه النور في وجه النور www.paltal.com Soba Put vjernika Portal na kojem imate priliku čuti one коїма се не дозволява да шире Allahovo svjetlo, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom.